Ova riječ mezi, a vidjet ćemo što ona znači, u arabskom se jeziku može izgovoriti na tri načina. El mezi, el mezi, el mezi i el mezi. Znači da bude na zalu ili kesa ili sukun, a da na kraju ja bude ili slobodno ili sa teštidom. No međutim, poznato je kod islamskih učenjaka el mezi, El mezi, to je najpoznatiji, znači, jezik ili izraz ili fraza kod ove riječi. Mezi je tekućina koja izlazi iz polnog organa muškarca ili žene kada se desi među supružnicima ono što se dešava među njima prije spolnog odnosa. Kada iziđe znači tekućina iz spolnog organa koja se dešava u predigri ili slično tome, ona se naziva mezi. I ovo je izrazitije kod muškaraca nego kod žena. Pojava, znači mezi je izrazitija kod muškaraca nego kod žena. I bitno je naglasiti da čovjek ne osjeti, ne osjeti izlazak mezija. Ne osjeti to za razliku od menija, od sperme koju osjeti. Dok izlazak, znači mezije, ne osjeti čovjek, nego samo to može, samo to može vidjeti. Autor je ovome poglavlju spomenuo šest hadisa. Šest hadisa o kojima ćemo mi, inšalahu teala, govoriti. Hadis po hadis. Oni se tiču mezija i drugih stvari koje izlaze iz spolnog organa. Prvi hadis koga je spomenuo autor jeste predaja od علي ibn أبي طالب رضي الله تعالى عنه je rekao Kuntu ređulen medza'a فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك قال علي رضي الله تعالى عنه وهو يبردي بيو سم تشوفيك مزاء كنت رجلا مزاء بيو سم تشوفيك كما يكون izlazio mezi. Mezaen, kome je puno znači izlazio mezi iz njegovog spolnog organa. Pa sam se stidio poslanika sallallahu alaihi wasallam da ga upitam o tome. Stidio sam se da ga upitam o tome ili o propisu koji se tiče mezija. Pa sam naredio, pa sam naredio El Mikdadu ibnul Eswedu da pita poslanika sallallahu alaihi wasallam kakav je propis. Pa je upitao poslanika sallallahu alaihi wasallam pa mu je rekao neka opere svoje stidno mjesto ili stidni organ i neka se abdesti. U predaji kod Buharije operi naredbeno. Operi stidno mjesto i abdesti se. A kod muslima abdesti se i popršći ili poprskaj po svome stidnom mjestu. Dakle, ovo je hadis Ali je radijallahu ta'ala anhu u kome je naredio drugom ashabu, al-Miktabu ibn al-Esvedu, da pita poslanika sallallahu sallam o propisu Mezija. Prvo, u ome hadisu je spomenut Alija Allahu ta'alanhu ashab. Jesmo li imali susreta sa Alijom? Nismo. Jednoglasno. Nismo. Nismo se susreli sa Alijom radijallahu ta'alanhu kao prenosiocom hadisa, pa nismo govorili o njegovoj biografiji. On je Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'alanhu Ebul Hasan ili Ebu Turab, otac Hasanov ili otac zemlje. Otac zemlje. Kada bi se naljutio na Fatimu radijallahu ta'ala anhuma, izišao bi napolje i stavljao zemlju sebi na glavu. Pa je došao poslanik sa osanem pa bi znao šta je, pa kaže šta to radiš o Ebu Turab? Šta to radiš o oče zemlje? Pa je znao znači u čemu je već stvar. poznat je ashab o čijoj se istoriji može jako puno govoriti. No međutim, pored toga, griješe oni od zabriženih, zalutalih sekti koji smatraju da je poslanik sallallahu alejhi ostavio nešto direktno ili indirektno što ukazuje da će on biti njegov nasljednik. To nije tačno. Rehlo suneta od džemata takve predaje ne postoje. Da je poslanik sallallahu direktno ili indirektno znači učinio hilafet ali i nakon svoje smrti sallallahu alejhi zato neki od zalutali sekti koji ga čak dižu na stepen božanstva, neki od njih koji su opet zalutali, iz te zalutale sekte kažu i on je Pa kažu zašto? Pa kaže on se popeo na mimberu Kufi i kazao najbolji čovjek ovoga umeta je Ebu potom Omer. A kaže ako hoćete ja ću vam spomenuti trećeg. Pa kažu i on je koji njih dvojica. A koga Allah odvede na krivi put nikoga ne može uputiti. On je Amidžić, poslanika sallallahu alaihi wasallame. Njegova majka je bila Fatima bintu Esed ibn Hašim ibn Abdimenat. Poznata sahabika. Poznata sahabika za razliku od njegovog babe Ebu Taliba koji je umro na svome nevjerstvu po prioritetnijem i preferirajućem mišljenju kod ehlu suneta Njegova majka, Fatima, učinila je hijđru u Medinu i umrla je za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa je sišao u njen kabur. Poslanik, sallallahu alaihi je sišao u njen kabur kada se je ukopavao. Kažu neki da je umrla još u Meki prije Hidžre, no međutim prvo mišljenje je poznatije. Prvo mišljenje je poznatije kod istoričara. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve 586 hadisa, 20 su kod Buharije i Muslima, 9 prenosi Buharija koje ne prenosi Muslim, a 15 prenosi Muslim koje ne prenosi Buharija. Četvrti je halifa, priznati halifa kod ehlu sunata od džemata, radi Allahu ta'ala anhu, i on je jedan od deseterice kojima je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, po objavi svoga gospodara bez imalo sumnje obećao džennet. On je prvi koji je primio islam, od djece ili od dječaka ili od malodobnika. Prvi koji je primio islam. Spore se islamski učenjaci po pitanju njegove starosne dobi u to vrijeme kada je primio islam od sedam godina pa nadalje neki kažu da je ispravno da je ispravno mišljenje da je on imao 13 godina kad je primio, kad je primio islam. Allah najbolje zna, za nas to toliko nije bitno, bitno je da je on prvi znači od te mlađe generacije ili mlade potpune generacije malodobne koje su koji su primili Oženio se sa sa Fatimom, Allahu ta'ala, anhuma, druge hijđarske godine. I rekao je poslanik, sallallahu alaihi kako spominje, Ebu Nuaym u svome dijelu Hidije, imame Zehebi u svome dijelu Sijer, rekao je Fatimi, svojoj ki se jiden fi dunja al ahire. Ja sam te udao za prvaka ljudi na dunjalu i na ahiretu za prvaka ljudi na Dunjaluku i na Ahiretu. I takav je bio, radi Allahu ta'ala anhu, pristvo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame u svim bitkama. U svim bitkama, osim bitke na Tebuku. Tada ga je poslanik sallallahu alaihi ostavio u Medini da bude njegov zamjenik nad znači, ljudima koji su ostali nad ženama i djecom. Pa je kazao, o Allahu poslaniče, zar me ostavljaš u Medini? sa djecom i ženama, pa je kazao poslanik sallallahu alejhi kaže zar ne bi bio zadovoljan da ti kaže budeš u odnosu na mene kao što je bio Harun u odnosu na Musa. Kako je Musa ali islam ostavio Haruna među svojim narodom kad je otišao na Sinajsku goru, je tako? Pa kaže, zar ti ne bi bio zadovoljan da budeš u odnosu na mene ono što je Harun bio u odnosu na Musa? Pa je bio zadovoljan. No međutim, kaže poslanik sa osanem, osim kaže jedino što nakon mene nema poslanika. Pa je i tu zatvorio vrata. janijama i njima šeitanskoj braći koji kažu da nakon poslanika sallallahu alejhi imaju poslanici. Bilježi bilježe Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama i drugi od skupine ashaba da je poslanik sallallahu alejhi ve kazao na dan Hajbera Kaže, sada ću dati zastavu, zastavu ovu borbenu, čovjeku koga voli Allah i koga voli poslanik. Koga voli Allah i koga voli poslanik. I nakon ovoga nema većih šahadata. Nakon ovoga što je poslanik sallallahu sallam posvjedočio, nema čovjeku većeg šahadata, veće svjedočbe i ne može imati veću deređu Jer čovjek koji pogine na Allahom te varake tala putu, možda je bio munafik. Možda nije dobro očistio svoj nijet. Možda Allah neće primiti od njega. Ali kada se posvjedoči da Allah voli nekoga i poslanik s.a.v. to ostaje. A nije nakon toga Allahov poslanik negirao da više Allah ne voli poslanika, da ne voli više, jeli, Ali radijallahu ta'ala anhu, niti njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže da će danas zastavu čovjeku koga voli Allah i koga voli poslanik i na čijim će rukama Allah Želešanu otvoriti otvoriti i dati pobjedu muslimanima. Pa je potom pozvao Aliju radijallahu ta'ala Ali je Alija imao, u oko mu je nešto upalo, pa nije mogao gledati na oko, suzilo mu je oko, pa je poslanik sallallahu sallam pljunuo svoju mubaret, pljuvačku njegovo oko, pa je ozdravio, pa mu je dao zastavu, pa je nakon toga muslimanska vojska doživjela pobjedu. Poslao ga je poslanik sallallahu alejhi wa sallam kako bilježi imam Ibn Mađe u svome sunenu i kaže šejh Albani da ova predaja vjerodostojna, poslao ga u Jemen da sudi među ljudima. Pa kaže Allahu poslaniče kako će suditi da ja ne znam o, o ništa. Kako da sudi? Kaže, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allahume ihdi kalbe osedid lisane gospodaru moj uputi njegovo srce i učini njegov jezik da govori istinu i kaže udario me svojom rukom po prsima. Kaže, ali Allah danu, tako mi Allaha. Nikada više nakon toga nisam sumnjao ono što sam presudio. Kada sam god presudio, bio sam 100% siguran u presudu. Vi znate da čovjek kada sudi između dvojice, on ima argumente sa jedne i sa druge strane. Pa nekad sudi, za, zbog jedne nijanse presudi drugom čovjeku, ali uvijek postoji velika mogućnost da je pogriješio. Ali Alija radijallahu anhu kaže, nikada nisam nakon toga više sumnjao. To je bereket dove poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji je uputio svome zetu, i Amidžiću Ali radijallahu ta'ala anhu. Boravio je znači to vrijeme u Mekki, nakon toga vrijeme u Medini, nakon toga hilape Tebu Bekra, hilafet Tomera Otmana i nakon toga je on jeli, bio halifa muslimana, umro je u 63. godini, neki kažu u 62. radijallahu ta'ala anhu. Kaže Imam Ahmed, nema ni od jednog ashaba o njegovoj siri da se više prenosi sa vjerodostojnim lancima prenosilaca što o siri Ali je radijallahu ta'ala. Najviše o njemu preneseno kaže o pohvalama od strane poslanika sallallahu alaihi wa alihi Bio je izvor hajra i izvor dobra među ashabima. Bio je učen i bio je jako blag sa ljudima. I bio je jako blag i bio je jako blag sa ljudima. Kada ga je jedne prilike jedan čovjek upitao, kaže zbog čega u vrijeme Omara radijallahu talanhu nije bilo fitneta i nereda i smutnji, a u tvoje se vrijeme pojavili fitneti i neredi, pa kaže zato što je Omer bio pretpostavljeni onima kao što sam ja, a ja sam pretpostavljeni onima kao što si ti. Pa mu je odgovorio da je on u stvari jedan od tih koji prave fitnete i koji prave nerede i smutnje. Brojne se izreke navode od Alije radijallahu al-anhu, mnoge od njih su lažne, pripisuju ih oni koji ne vole Aliju. Govore da vole, a u stvari ne vole, pa izmišljaju na njega ono što nije kazao. Jedna od njegovih lijepih izreka iz tog mora koju je spomenuo, kako bilježi Ebu u svome djelu u prvom tomu na 75. stranici, kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, nije dobro i nije hajr da imaš puno imetka, niti da imaš puno djece, već je hajr da kaže imaš puno znanja i hajr je da budeš blag, da budeš halim, da budeš blag sa ljudima, da ne budeš grub i kaže da se natječeš sa ljudima u ibadetu. Ne u dunjaluku, nego u ibadetu da se natječeš sa ljudima. Radijallahu ta'ala anhu. Ovo je dakle samo jedna od njegovih izreka, a zaista su te izreke brojne kako spominju jeli, autori brojnih istorija. Ubio ga je Abdurrahman ibn Melđem, al khariđi Abdurrahman od Khariđijske skupine, koji su ga tekfirili, koji su ga smatrali nevjednikom pa ga je ubio. Razilaze se islamski učenjaci gdje je njegov kabur. Velika su razilaženja, no međutim Allah najbolje zna da nema vjerodostane predaje na koju bi se mogli osloniti pa da kažemo njegov kabur je na tom i na tom mjestu. Ima različitih mišljenja na različitim mjestima u tadašnjem islamskom svijetu. Dženazu mu je klanjao njegov sin Hasan, bi Allahu ta'ala anhuma, i donio je četiri tekbira. Bio je jedan od najhrabrijih Arapa u svoje vrijeme. I kada se navodi primjer o hrabrosti, onda se spominja Ali kad se hoće navesti primjer o hrabrosti, onda se spomene ovaj časni ashab, radijallahu ta'ala, anhu an umihi. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio hidžu, on je ostao u njegovoj postelji da žrtvuje svoj život. To je velika hrabrost. Da čovjek svoj život žrtvuje zbog poslanika sallallahu alejhi ve a što je bila velika vjerojatnoća da će ga ubiti. Jer su došli da ubiju Allahovog poslanika, pa neće gledati ko je pod pokrivačem. No međutim, Allah Đelešanu znajući smutnje i smitavice nevjernika spasio je Ali Urabi Allahu ta'ala svega toga. Ovdje je bitno još da imamo još osam ljudi koji prenose hadisa koji se zovu Alija ibn Abi Talib. Pa da neko ne bi vidio da Alija prenosi hadis od nekog tabina tamo, pa od drugog tabina, pa ovaj tego da sahaba reče kako to da Alija živi u to vrijeme imamo osam ljudi koji prenose hadise, a zovu se ovim imenom. Pa moramo znači znati o kome, o kome se Ali radi. Dobro. Nađemo u jednom lancu prenosilaca Aliju ibn Abi Taliba, u, koji je živio, na primjer, početkom drugog hiđarskog stoljeća ili sredinom. To nije sigurno Ali ibn Abi Talib ovaj, o kome govorimo Asad. To je jedan od one sedmerice drugih. Ili osmerice drugih. Kako ćemo znati koji je od njih? Kaže se Alija ibn Abi Talib, prenosi od toga i toga, taj od toga i toga. Kako ćemo mi znati koji je Alija ibn Abi Možda je neki vjerodostojan i pouzdan, drugi nije. Ko zna? Ne, ne, ovaj Alija prenosi od tabina. Nisu isto vrijeme. Kako ćemo mi znati koji je? A prađeš trojicu da živimo isto vrijeme, kako znati koji je? Nema to veze s poslanikom sa Jednostavno, znaćemo da vidimo od koga on prenosi. Jer nisu taj Alija ibn bi Talib jer kad dolazite do ravija i prenosioca, imate svaki ravija od je ljudi prenosio. Pa vidite taj alija od koga je prenio. Možda su dvojice alija prenijeli od istog čovjeka. Onda gledate ko prenosi od njega. Pa se jako rijetko može pokopiti da dvojica sa istim imenom prenosi od istih ljudi potporu. Jeste. Pa se onda zna znači o kome se ali radi pa da se izbjegne znači ova nesuglasica koja može nastati ali, po pitanju prenosioca hadisa. U ome hadisu spominje se Alija. I ko se još spominje? El Mikdad Ibnul Esod. I on je ashab. Kaže, naredio sam mu da pita, pa ćemo nešto kazati o kome? al Mikdadu ibn Esodu, radijallahu ta'ala anhu. On je al Mikdad ibn Amr ibn Sa'lebe, El Kendi. Pristoje sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame u svim bitkama i bio je po konsensusu učenjaka konjanik na dan bedra. Na dan bedra smo imali koliko konjanika? Dva. Dva smo konjanika imali dan Dva konjanika, jedan od njih je po konsensusu u Leme bio El Mikdad ibn Lesud. A u drugom postoje razilaženja, pa neki kažu da je drugi bio Zubeir i onda razilaze se da li on bio ili bio neko drugi, ali je sigurno jedan od njih bio El Mikdad ibn Esud. Prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa sallame 42 hadisa, jedan bileži Buharija, a tri bilježi muslim. Ovo kada govorimo, spominjemo što se tiče dva sahiha, a naravno ostali Hadisu po sunenima, po musnadima, po i po drugim sporednim hadijskim zbirkama. Ukopan je u Medini, dženazu mu je klanjao Osman, radijallahu ta'ala anhu, 33. hijđarske godine. Kaže Burejde, rekao mi je poslanik sallallahu ili naredio mi je poslanik sallallahu da volim četvoricu ljudi. Aliju, Ebu Zara, Sulejmana ili Salmana, Salmana al-Farisiju i al-Mikdada. Da volim četvoricu. Aliju i Ebu Zara i Salmana i al-Mikdada. Pa su ovdje ome hadis spomenuti ko? I Alija i al-Mikdada. Oba dvojice spomenuti ome hadisu, a oni su spomenuti, jeli, u našem hadisu o kome govorim, hadisu medija. No međutim, oko vjerodostojnosti ovoga hadisa postoji spor, neki ga smatraju ispravnim, neki slabim. U svakom slučaju hadisi o pohvali El Mikdada su brojni. Spominje Ibnu Abdul berd u svome dijelu El ashab da je poslanik sallallahu alaihi čuo čovjeka kako uči Kur'an povišenim glasom pa je rekao Ewab, on je Ewab. A Euab je čovjek koji se puno vraća Allahu Đelešanu, koji je bogobojazan i koji pazi na granice svoga gospodara Tebara Keotala. A to je bio El Miftad ibn Jednoga dana poslanik sallallahu alaihi sallam govorio o ušicima i protiv njih govorio pa je ustao El Mikdad ibn Esud i rekao poslaniku sallallahu alaihi sallam o Allahov poslaniće kaže izađi kaže u borbu na Allahovom putu i mi ćemo, kaže, biti s tobom a nećemo kazati kao što je rekao Musa u narodu Musi a.s. Idheb ili tedheb ente u inna hahuna Idi ti i tvoj Bog pa se borite, a mi ćemo, kaže, sjedite ovdje. To su oni čija je srta srca zapečatio i koji ima pamet uzeo. Idi ti i tvoj Bog pa se borite, a mi ćemo sjediti ovdje. Kaže, mi nećemo biti tako. Nego kaže, izađi Allah uposlaniće, a mi ćemo te pratiti i mi ćemo se sa tobom boriti. Kaže, pa je tada poslanik sam osmijehnuo se i bilo mu je drago kad je čuo ovo riječ jer je očekivao podršku od muhađira i ensarija. Kaže Abdullah ibn Saud, rekao je El Mikdad ibn od riječi, tako mi Allaha kaže da sam ih ja kazao, bilo bi mi kaže draže nego cijeli dunjalog da može biti moj. Pogledajte kako čovjek ponekad može kazati riječ za Allahovu vjeru i da stane u odbrani Allahovog poslanika, da cijeli život nakon toga ga ljudi spominju po po dobru i da ljudi maštaju da su kazali to što si ti kazao. A Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala je rekao, ja bih volio da sam rekao ono što je on rekao, nego sve što je sunce obasjalo. Pa je spomenuo ove njegove riječi. O Allahov poslaniče, nećemo ti kazati, jer Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam govori o stanju halu muslimana. I čeka da neko kaže Allahov poslaniče, pa u čemu je problem? Pa mi smo uz tebe. Kaži što treba, mi izvršavamo. Pa je rekao ove riječi koje zaista zlata vrijede i koje se neće moći vagati nikakvim zlatom i draguljima na sudnjem danu. Pa je to sigurno jedna od odlika jer Mikdada i Mulesuda je u predaju hakim u svome djelu Mustadrak imam Ahmed u svome ovo bi bilo ukratko o siri ove dvojice ashaba, radijallahu ta'ala anhuma, možda više nego ukratko, ali znači, tema naših predavanja je vezana više za propise nego za same, znači siru, prenosioca hadisa, pa samo spomenemo nešto znači od onoga što je navodeno, što se navelo ili u hadijskim zbirkama ili knjigama istorije. Kaže Ali radi Allahu ta'ala anhu u ome hadisu, kuntu ređulen medda'ani, bio sam čovjek, tako je u prevodu, originalnom, bio sam čovjek u prošlom vremenu koji je, kome je puno izlazio meziji. Islamski učenjaci ovo tumače, neki pa kažu, bio sam, znači bio sam i više nisam. Prošlo je. Međutim, moje mišljenje je slabo. U arapskom jeziku se može kazati bio sam i odnosi se i na sadašnje vrijeme. Kao što uzvišenje Allah Želšanu kaže وَكَانَ Allahu alimen hakima. Allah Želšanu je bio taj koji je sve znao i koji je bio mudar. Znači da više nije. Nikako. Znači bio je i ostao i bit će vječno. Dok kod čovjeka je uglavnom bio je i sada sam. Znači koristi se u ovome, jeli u sadašnjem, u sadašnjem vremenu. Kaže, bio sam čovjek kome je puno izlazio, kome je puno izlazio mezi. U predaji koju bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu koja ima vjerodostojan lanac prenosilaca, ima me Nesaj Ibn Hibban i drugi, Kaže, bio sam čovjek kome je puno izlazio mezi. Pa sam se, kaže, kupao u zimi, kaže, dok se nije počela koža guliti sa mojih leđa. Od kupanja. Kupao sam se toliko, a naročito kupanje zimi, jeli, biva otežano. Pa sam, kaže, došao kod poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i rekao mu to, pa je rekao, kaže, kada vidiš da ti je izišao mezi, operi svoj stidni dio i abdesti se abdestom za namaz. Ovdje vidimo da je Ali radijallahu ta'ala kupao se u teškim uvjetima, držeći se za ono što je smatrao da je ispravno. Pa nije znači tražio opravdanja da se ne kupa. Iako je njegovo kupanje bilo bespotrebno. No međutim, on je htio da slijedi ono što je smatrao ispravno. Kao što jedan od islamskih učenjaka kaže, kada je čuo hadis, poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga bilježi Imam Nesai i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, kada se dotaknu dva obrezana dijela, misli se na muški i ženski spolni dio, obavezno je kupanje. Kad se kaže dotaknu, islamski učenjaci ne smatraju samo doticaj, sam doticaj da obavezuje čovjeka na kupanje, nego kada se znači desi nešto malo više od toga. A sami doticaj po konsenzusu leme ne obavezuje na kupanje, samo doticaj. Pa di se tijelo kazati, Allahov poslanik sallallahu kada je govorio, to je govorio sa jednom etikom. Znači, kada se desi nešto malo više od samog doticaja, onda, onda se treba kupati. Pa kaže ovaj islamski učenjak, kada sam čuo ovaj hadis, kada se dotaknu dva obrezana dijela da se treba kupati, kaže, smatrao sam da su to, je to pupka, pupak i ova pupčana vrtca koja se, jeli, održe kod djeteta. Pa i to odrezani dio. Kaže, a imao sam tjesnu kuću, pa kada bi god prošao pored svoje žene tjesna kuća, kada dotakne se, kaže, moj stomak sa njenim, kaže ja na kupanje. Dok se kaže nije počela guliti koža sa mojih leđa, tako se kaže u arapskom jeziku, to je jeli, prenesenom značenju, kaže dok se nije počela koža guliti sa mojih leđa. Dok nisam sreo ne ovija, pa mi je kazao da se to ne odnosi na to, nego da se to odnosi na nešto drugo. Kaže pa sam bio rahat nakon toga. Pa čovjek ne poznavajući jedan propis može režati sebi vjeru. Zato šetan voli džahila. Šetan voli čovjeka džahila. lako mu priđe sa svake strane. Čovjek mi je došao jedan dan i pita me imaš li, kaže, vremena malo da porazgovaram. Pa sam mu rekao, nemam vremena, sada žuri. Kaže, nema problema, kaže, ja neću planjati kaže, dok ne nađeš vremena. Kaže, ja ostanam, kaže, namazi, ostanam, kaže, vjeru, kaže, dok ne nađeš vremena. Pa sam rekao, imam vremena i previše bujru. Reci o čemu se radi. Kaže, radi se kaže o tome da ja imam kaže problema sa vesvesama. Imam problema sa vesvesama i kaže ja se dugo kupam. Pa koliko se kupaš? Kaže kupam se šest sati. Dođem, kaže, na večer u osam kuć posle jacije, zimskom periodu, i kaže, kupam se do dva po ponoći. Pa dobro, kako se kupaš? Kaže jednostavno, kaže, ja se okupam sam, i onda kaže, smatram, kaže da je na meni, kaže, bilo nečistoće. Dobro razumijem. Kaže, pa je ta nečistoća prilikom kupanja prskala po, jeli onome tušu, kako je ograđen tuš, prskala. Pa kaže, onda sapiram tuš. Onda tušira, ili kupa tuš. Pa kaže, kada to uradim, kaže, onda je, kaže, nešto sa te strane prskalo na mene. Pa kada je opet sebe sapere, Pa međutim, kaže, kada za sebe saprao, opet je prskalo. I tako, šest sati on se tušira. Abdest uzma dva sahata. Dva sahata uđe da uzma abdest. I kad uzme taman, kad završi, ne, ne, kaže sada iz početka. I opet se vraća. Ovo znači govorim što sam čuo sa svojim ušima čovjeka. I kaže, moja majka kada pere moju odjeću, kaže, ja je kontrolišem. Ona kaže, stavi odjeću u mašinu i kaže, istog momenta ja je, kaže, natiram da su svoju odjeću mora skinuti i staviti u mašinu, pranje se mora ići kupati. Ona. Zato što je stavila njegovu odjeću da se pere, koja on smatra da je nečista, pa je dotakao nju, pa je nečistoća prešla na nju, na njeno tijelo, na njenu odjeću, pa se ona sva mora, mora jadnica trpiti njegov, njegov džehl, njegov neznanje sve koje ima. I tako pričao mi još stvari koje, subhanallah, bolje im sada i ne priča. Kada vidi u kakav, u kakav džehl može musliman da upadne i kako šeitan da ga može, može da ga odradi i da čovjek na kraju kaže ja ću, kaže, ostaviti vjeru. Ja kaže neću više klanjati jer ja kaže ovo ne mogu više podnijeti. Ja vjerujem da ne možeš podnijeti. I sigurno normalan čovjek to ne može podnijeti. I za normalna čovjeka to nije vjera i zato nam to Allah nije propisao. Nego nam je propisao vjeru lahkom i jednostavno. Pa je on sam sebi otežao i nakon toga došao u stadi da hoće da iziđe iz Allahove vjere. Subhanahu wa ta'ala. Pa je džehl drag šeitan. I on voli čovjeka da ga zavede sa te strane i da mu oteža vjeru. Pa je ovdje Ali je radi Allah kupao se i zimi i u teškim uvjetima čovjek uvijek nije jednostavno da ugrije vodu i slično tome, našto u njihovo vrijeme. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve nemoj to kaže više činiti, već je dovoljno da opereš svoj spolni organ i da se abdestiš nakon toga. U predaji koju bilježi Imam al od Ibn Ata kaže da je Ali radijallahu ta'ala čak fitilj stavljao u svoj mokračni kanal da mu ne izlazi mezija. Toliko je mezi izlazio iz njegovog tijela da je morao pitilj koristiti da ga stavlja, znači da zatvori izlazak i da spriječi izlazak mezija. Što svakako nije šarijetom propisano, jer to čovjeku izaziva mnoge bolesti i može da ima, znači, ovaj problema nakon toga, već jednostavno učini ono što je Allahu poslanik sa osam. I pogledajte upute Allahu poslanika. Svi ti problemi, toliko mezi izlazi da mora piti ili stavljati u, u mokrišni kanal, ali mu kaže poslanik sa osam, kada nešto vidiš, kaže operi svoj spolni organ jac. Subhanallah, vjere i dina. Nije nas opteretio Allah Njušanu ničim. وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I nikakve vam potiškoće u vjeri načinio nije. Nikakve. Festahijeit. Pa sam se stidio pitati poslanika sallallahu alaihi wasallam. Festahijetu, festahijeitu. Jedno i drugo može, ali prvo ispravnije. Festahijeitu, stidio sam se da pitam poslanika sallallahu alaihi wasallam. I stid je, braću u islamu, dio imana. Stid je ograna kod imana. I stid je nešto veliko u islamu. I stid je kod čovjeka veliki, ali je kod žene veći. Čovjek svojim stidom dobiva deređu kod Allaha. Ali žena svojim stidom dobiva deređe i deređe. Pa je stid kod žene veći fadilet i veća odlika nego kod muškarca. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u predaji koji bilježi imam Buhari imam Ahmed Ida lem testahi fasna ili fefa'al al mašit ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I zaista, ko se ne stidi, šta da mu govoriš? Ko nema stida i srama, šta da mu kažeš? Radi šta hoćeš. Ali ćeš odgovarati za to što radiš. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve stid ne dolazi osim sa hajrom i dobrom. Stid ne dolazi osim sa hajrom i dobrom, subhanallah. Pa niko nema pravo kazati da je stid loš i da je stid pokuđena osobina. Kod onih koji su izgubili osjećaj za bilo kakvim ima ljudskim, kod nje je stid pogrdna osobina. Kod nje je ljubomora pogrdna osobina. Sve što je hajr kod nje je loš. a sve što je šer kod nje je dobro. Stid je u islamu pohvala osobina. No međutim stid koji je šerijat propisao. Ne svaka vrsta stida. Ima stid u islamu koji je pogrdan. Pa je stid u islamu pogrdan da čovjek vidi zlo, a neće da ga ukloni, a može ga ukloniti. Ili da vidi čovjek da čini munker, a može ga nasavjetovati, a neće da ga nasavjetuje, stidi se slično tome. To je pogredan stid. Ili pogredan je stid da čovjek stidi se da nauči znanje. Da je toliko stidljiv, pa da ne može učiti znanje. Bileži Ebu Nuaymu el Hilije sa lancem prenoslata koji odgovara Buharinim i muslimovim kriterijima od Mujahida radijallahu ta'alanu da je govorio dvojica ne mogu učiti znanje nikako. Dvojica nikad ne trebaju pokušati da uče znanje. Čovjek koji je ohol i čovjek koji je stidljiv. I zaista to su dvije krajnosti i ne trebaju pokušavati, neće stići sa svojim znanjem dokle. Jer će Allah sa njihovim znanjem odvesti od alalet jedan će naučiti, otići od Alaza, a drugi neće zbog svoga stida naučiti nikako. Pa ovdje vidimo radi Allah anhu, ali radi Allah da se je stidio pitati. To je pogrdna vrsta stida, jel ili nije? Jeste pogrdna vrsta stida općenito. Ali kada se govori o Alinom slučaju nije. Jer je on nama pojasnio zašto. Kazao nam zašto. Rekao mu pitao bi to rado. Ali nisam pitao zbog toga i toga. Pa smo govorili zbog čega? Jel? Zbog mjesta je poslanika sallallahu alejhi ve sellem to jeste zbog toga što je bio njegov punac Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. No međutim ne samo to. On je poslao drugog čovjeka da pita. Pa je izgubilo se to svojstvo stida, tako? On nije pitao sobom, ali je potputio drugog čovjeka ili nagovorio ga da pita, pa je znači u svakom slučaju, pa u svakom slučaju učinio ono što je trebao da učini što je bilo do njega. Limekjani ibnetihi kaže zbog mjesta poslanikove, sa salasvenog čirke, kod mene. Jer mezi uglavnom izlazi kada čovjek priđe svojoj familiji, svojoj porodici, svojoj hanumi, naslađuje se njenim tijelom, igra i slično tome pa se desi. Pa bi pitanje to pred njenim babom bilo, znači, pred poslanikom sallallahu bilo teško, ali možda je bi teško palo i poslaniku sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Pa sam naredio El Mikdad ibn Lesved da pita poslanika sallallahu alejhi ve u predaji koju bilježi Buharija svome sahihu, pa sam naredio jednom čovjeku. A taj čovjek je ko? El Mikdad ibn Lesved, je tako? Pa ne mora značiti. Kaže se čovjeku, u ovoj je predaj došlo pojašnjenje da je to ko? El Miktar ibn Lesoved. No međutim, vidjet ćemo da ima i drugi neko koji je ovdje umješan u ove predaje. Pa sam naredio čovjeku da pita poslanika sallallahu U predaji koju bliži ima Mahmed ibn Nesai ibn Hibban kaže pa sam naredio Amaru ibn Jasiru da pita poslanika Da sam naredio Amaru ibn Jasiru a u predaji koju bliži ibn Hidban ibn Huzeime kaže, pitao sam ja poslaniku. Šta ćemo sad? Očito ima, ima li kontradiktornost u predajama? Naredio je jedan put, ja sam se kada je stidio, pa sam naredio al Miktad ibn Pa kaže, naredio sam Amaru ibn Jasiru. Pa kaže, pitao sam ja sam. Pa kako si pitao sam, a ti si stidio? No međutim, sam učenjaci kada dođu do ovakvih predaja, onda ih pokušavaju pomiriti. Pokušavaju pomiriti ako su predaje vjerodostojne. Ibn Hibban je pomirio ove predaje i sa njim se složio Ibn na tom pomirivanju. Kaže, prvo je naredio, ali mi kada Ibn sudu, Sve ono i kaže, pitaj poslanika Salosa. Potom sve on negdje, a je Jasina, pa kaže, pitaj i za svaki slučaj. Potom, nakon toga, kada je čuo odgovor i nije čuo odgovor, čuo otišao je pa samo pitao, jer mu je bilo teško. Pa se mogu pomiriti predaje. Nema nikakve, znači, kontradiktornosti prave zbog koje bi trebali odbiti, znači, neku od ovih, predaja. I ovo potvrđuje predaja da je potputio ili nagovorio oba dvojicu da pitaju i El Miktada ibn Lesvoda i Amara ibn Jasira, to potvrđuje predaja koji bliža Abdurezak u svome Musannefu, u kojoj stoji od Enesa kaže, spomenuje Aliju da je naredio Amaru jel dadu da pitaju poslanika sa o čovjeku koji je koji ima puno znači problema sa mezijem, kome puno mezi izlazi, pa su oni pitali poslanika sa pa je to, pa je to rekao. Kaže Ibn Abdul Bar, ta'ala to je jedan veliki malikijski pravnik iz današnjeg Endelusa Španije. Ove, kaže, predaje koje se navode, od Alije su sve, kaže, vjerodostojni. Mi vjerodostojni lanac prenoslata i kaže, mogu se lahko usaglasiti i nema, nema među njima, kaže, kontradiktornosti, a najbolja je, kaže, predaja Abdurazaka, koja je spojila, jeli? Ovaj kaže, u jednoj se predaji kaže, potputio sam, ali da dada, u drugoj potputio sam Ammara. No, međutim, predaja Abdurazaka spojila, kaže, potputio sam njih dvojicu da pitaju poslanika, sallallahu alaihi wasallam. U predaji koju bileži Rame Humzi, u svome dijelu al Fasil, kaže se Sreo me je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana, a ja, kaže, sam pobledio. Ra'ani šahiba. Vidio me, kaže, sam sam bio pobledio. Pa me je pitao zbog čega si blijed o Alija. Pa je rekao, Allahu poslaniče, tako i tako mi se dešava. Toliko je sebi otežao Alija radi Allahu galanu, da je poblijedio samo od kupanja. Jer treba da svaki namaz čovjek da se kupa najmanje. Pa možete zamisliti pet puta da je čovjek obavezan da se kupa dnevno. Ko bi to izdržao? Pa je rekao poslanik zbog čega, kaže, zbog mezija, kaže, nemoj, kaže, kada se to desi, onda samo operi svoj spolni organ i uzmi abdest ili obnovi svoj abdest. Dalje se kaže u ovoj predaji u jednoj od verzija kod imamo muslima koji su spomenuli na početku hadisa i popršći svoje stidno mjesto. Ko će mi kazati kakva je razlika između ovoga i trešnji predaje? Veliku pršću. Velika razlika, tako? Jer kad popršiš nisi opravo. No međutim, kažu islamski je ovo popršće smatra se šta? Opet. Jer u arabskom jeziku dođe, tako dođe riječ, znači da popršće odjeći, to znači da opereš. Znači da dođe vode malo do nje, jeli? Pa je, pa je ovdje, jeli, prskanje u smislu pranja. Znači može jezički biti tako, a kada i ne bi jezički bilo tako, onda bi ova prijašnja predaja, šta? protiv sirla ovu, jer je pranje vrše nego prskanje, pa ti uvijek moraš ići na ono što je više i na ono što je, na ono što je veće. Jer ono što je veće obuhvata ono što je niže, a ono što je niže ne obuhvata ono što je veće, jel tako? Kada poslanik sallallahu alejhi kaže: "Ko klanja namaz u džematu, ima 25 nagradu, 25 deređa." U drugoj predaji 27. Šta ćemo raditi? Ima 25 do 27. 27. Jer kad kažemo kad kažemo 27 Onda smo kazali uvijek je 25, jel tako? Jer 27 dvadeset 25, ali kažemo 25 nismo kazali po drugom hadisu. Tako isto i u ovome slučaju. Tako isto i u ovome slučaju što se tiče, znači, što se tiče pranja. Kaže poslanik sa dalje u ovoj predaji, javsil zekerahu, opraće stidno mjesto. Ovdje opraće nije došlo u naredbenom obliku. Opraće stidno mjesto, znači nije naredba. Znači može čovjek da ne opere, jel tako? Jer ako nema naredbi, onda je to samo sunnet. No međutim, to je pogrešno tako kazati. Jer ponekad u arapskom jeziku, arapski jezik je takvu belagu ima i stilistiku da se može nešto kazati u sadašnjem vremenu, a cilja se naredba. I to je da bi se čovjeku ljepše obratio. Mi nećemo, na primjer, kada kažemo, na primjer u knjigama, u pusnotama, vidi to i to djelo, to i tu strancu. Vidi je naredbeni oblik, je tako? Tako me naređuješ vidi. No kada kažeš vidjeti, je to blaže? Kako nije? Vidjeti, to je kao nasihat, vidjeti tu i tu knjigu. Ili uporediti tu i tu knjigu, ali nisi kazao uporedi ili vidi, tada si mu već naredio. Pa je to blaži izraz. Pa se ovdje isto kaže, opraće se stidom mjesto, misli se na nared. Uzvišeni Allah Želešanu kaže, وَالْوَالِدَاتُ يُرُبْدِعَنَ I majke doje. Naredba, naredba je za dojenje. Wal mutallaqatu yatarabasna. i razvedene neka sačekaju. Ili razvedene čekaju. Ali to je neka sačekaju. Salatete kuru. والمطلقات يتربصن بأنفسهن te kuru. a žene koje su pusne, puštane, čekat će sobom tri kurua. Tri kurua. Ili tri mjesečna pranja, ili tri, znači, čista perioda s odno među islamskim učenjacima. Pa je ovdje došla, došao je, znači, sadašnji oblik sadašnji oblik, prezent, a sa njim se misli šta?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 Svi su složni da nakon izlaska mezija nije obaveza kupanje. Čovjek se približi svojoj hanumi, zagrli je, poljubi i slično tome i osjeti da mu je izišlo nešto. Neće osjetiti u stvari, vidi. Kazao sam da se ne može osjetiti, I vidi da mu je nešto izišlo. Koliko ima ljudi ide se kupiti. Nije potrebno zbog toga da se kupa. Samo opere svoje stidno mjesto i se. Ne treba sam sebe otežavati svoju vjeru. Samo se nakon toga Jer to nije sperma, to nije izlazak sperme. Čak ćemo vidjeti možda kada dođemo da ni svako izlaz, svaki izlazak sperme i svaki vid izlaska sperme nije obavezno, nakon toga nije obavezno kupanje. Nego u određenim uslovima i uvjetima koje sami naveli islamski Pa čovjek ne treba sebi znači otežavati, ne treba sebi otežavati svoju vjeru. Možda će neko kazati, pa to je zbog šehvete izišlo. Zbog šehvete je izišlo mezi, kažemo nema veze. To nema veze jer se nije desilo, znači nije se desio izlazak sperme iz stidnog organa. I ovdje hadis također dokaz da izlazak medija kvari šta? Abdest. Da izlazak mezija kvari abdest. I to je stav imama Ebu Hanife, Šafije, Ahmeda i džumhura islamskih učenjaka, većine islamskih pravnika, da je obavezan nakon izlaska medija da je obavezan, jeli, da je obavezan abdest. U ovome hadis također dokaz da je mezi šta? Čist ili nečist? jer ga treba prati. Neki učenjac ovdje i džma islamskih učenjaka da je to nečist koju treba oprati. U svakom slučaju poslanik sa ukazao znači da se to čisti i da se pere. Razilaze se islamski učenjaci je obavezno čovjeku da opere cijeli svoj spolni organ ili samo jedan njegov dio, samo mjesto gdje je dotakao taj jedini ili mezije. Spore se znači po tome pitanju, pa kažu hambelijski, učenjaci malikijski da treba oprasti cijeli stidni organ. Dok drugi kažu džumhur leme, većina kažu dovoljno da opere samo mjesto koje je dotakla nečistoće ili koje je dotako mezi. U svakom slučaju, prvo mišljenje je preče. Prvo mišljenje je preče, pred time, jer je poslanik sam rekao neka opere, znači svoj spolni organ, a pranje spolnog organa obuhvata pranje, znači cijelog toga dijela. U ome hadisu isto tako da je obavezno da čovjeku da pere vodom, da se čisti vodom i da nije ispravno šta čovjeku da, očisti se od mezije čime? Kamenom. Ili maravicom, palomom i slično tome, nego treba oprati. Osim ako nema, to je druga stvar. Pa međutim, kažu da je ovdje, jer je poslanik sam rekao neka to opere. Znači nije rekao samo neka ukloni, neka očisti, neka kaže opere vodom. Pa je pranje, znači, ovdje bolje i preče. I to se zaključuje iz hadisa. Allah najbolje zna. U ome hadisu je također dokaz da je čovjeku da nađe nekoga kao zamjenika za sebe, za svoje, kada hoće da dobije petku za nešto, da pita nekoga, znači da mu postavi pita, da postavi pitanje za njega, pa da mu odgovori. I Buharija je na osnovu ovoga hadisa naslovio poglavlje u svome sahihu Babu meni stahja fe Poglavlje onaj koji se stidi pa naredi nekome drugom da ne nešto pita. Tako je, znači, Imam Buharija naslovio poglavlje u svome, u svome sahihu. Ibn Qattan al-Maliki, jedan od poznijih učenjaka malikijske pravne škole, kaže da to nije dozvoljeno i, da to nije ispravno, osim da je to bilo dozvoljeno samo ashabima. Kaže, zbog toga što onaj ko ti prenosi može pogrešno prenijeti. Što onaj ti prenosi može pogrešno šta? Prenijeti. Pa možeš i ti pogrešno razumjeti. Može onaj koji kaže pogrešno kazati i slično tome. U svakom slučaju to je ispravno i to je znači i to je dozvoljeno bez keraheta. Znači nije to pokuđeno. U ovome hadisu isto tako, braćo moja, cijenim sestre, dokaz da čovjek treba da se lijepo ophodi prema svome tazbinstvu. Prema tazbinstvu. Sa posebnim edebom. Sa posebnim edebom i sa posebnom etikom. I to je danas stvar gdje su muslimani zakazali. Tazbinstvo je u mnogim slučajima liči na Tako se ljudi ophode kada dođe do sazbinstva da dolazi do kidara rodbinskih veza i o tome. Vidimo iz ovoga hadisa kako je Ali radijallahu ta'ala poštivao poslanika sallallahu alaihi wasallame zbog čega? Ne zbog toga što je poslanik. Jer zbog poslanik tada bi ga najbolje trebao i najviše bi trebao da ga pita njega sallallahu jer on najbolje poznaje Allahove propise. No međutim, kada je stidio sam se zbog mjesta njegove kćerke kod mene. A to je, znači, zbog tazbinstva. Pa zato čovjek ne treba da spominje pred ženinim ocem, niti bratom, niti sinom, niti amidžom, niti dajđom, nešto što se tiče njihovog intimnog života. Treba znači da bude što dalje, što dalje od toga, jer to ponekad teško padne, padne ljudima. I čovjek treba da pita, kada pita šerijatski propis, da pita on sobom, ako može. Bolje je nego da kaže nekome drugom da pita za njega. Jer ponekad kada čovjek pita treba dodatno pojašnjenje. Trebaju dodate neke stvari koje čovjek možda ne može kazati, koji je zamjenik onoga koji pita. Pa onda treba da pita sam sobom, kaže poslanik s.a.v. Allah se smilovao ensarikama, nije ispriječio njihov stid da se pouče svoje vjeri. Pa bi je došla poslaniku s.a.v. i kazale, o Allahov poslaniče, inna Allahe la je min al Allah se ne stidi istine. Kada žena nešto vidi nakon spavanja, sanjala nešto, pa vidjela nakon spavanja ustala, da li se treba kupati? Kaže, ako vidi vodu da je izišla, neka se kupa. Ako ne vidi vodu, neka se ne kupa. Pa je došla s jednim edebom, pa zato je pogrešno da ljudi kažu, nema stida u vjeri. Vallah je to neispravno. U vjeri je sam stid. I sva je vjera građana na stidu. Kako nema stida u vjeri? Nego kaže kako je rekao Allah šano. Inna Allahe la istahi minul haq. Wallahu la haq. Allah se ne stidi istine. Reci onda tako i tako. Tako znači treba kazati, a ne kazati u vjeri nema stida. U je sam stid i u je svaki stid. Isto tako u ome hadisu je dokaz da ne treba čovjek da priča pred bližnjom svojom rodbinom, niti ženinom rodbinom, niti daljnjim ljudima, niti pred bilo kim o intimnim stvarima koji se vežu za muškarca i ženu. Osim ako je to, osim ako je to nužda. Kao što je u ovome slučaju. Pa je Ajša radijallahu kazala kada trebaju supružnici da se kupaju. Kada je došao Seleme, bio sa ashabima poslanika sallallahu Seleme u džamiji, pa oni pričaju o tome kada treba čovjek da se kupa. Nakon kontakta muškarca i žene. Pa kaže moj Seleme, kaže, znaš ti kakav je tvoj primjer? Kaže, tvoj primjer je primjer jednog, kaže, pileta, koji je čuo, kaže, pjetla kako kukuriću, a ne zna, kaže, kukurikati, ali kaže, kukuriće sa njima. Pa je Seleme tad bio mlad, čuo ashabe kako pričaju nešto o kupanju, pa je došao da pita Ajšu radi Allah talama o tome. Pa kaže ti si takav i takav. Ali kaže, obavijestit će to propis. Neće sakriti propis. Kaže kada se, čuva sam poslanika sallallahu sallam da rekao, kada se spoje dva obrezana dijela treba se kupiti. Pa Ajša radi Allah talama poučila znanju. I znači to je dio intime. Ili da ona kaže tako, ili Allahu poslanik da kaže to ja činim sa ovom ovdje, kaže pa se onda kupamo. To je bilo da pouči ashabe. No međutim, mimo toga ne treba govoriti jer su došli hadisi kod imama muslima koji ukazuju na pogrdu i na zabranu, da je to zabranjeno, da je haram, da čovjek priča znači nešto o svojoj intimi, ako za tim nema nikakve jeli, potrebe, ako to nije nužno. Ovdje se zaključuje iz hadisa isto tako kada kažemo te vodda undah perđek abdesti se i operi ili poprši svoj spolni organ. Znači prvo se abdesti pa onda operi. Je li tako? Tako došlo u Prvo se abdesti, pa onda operi. No međutim, u arapskom jeziku kada dođe we, ovaj veznik we, on se razlikuje od te i summe. Pa kad kažemo dehale Muhammedun wa Ahmed, ušao je Muhammed i Ahmed, ne znamo koji je prvi ušao i ne znamo koliki je vremenski period između njih. Ne znamo. A kada kažemo dehale Muhammedun thumme Ahmed, ušao je Muhammed, potom Ahmed, onda je išao, ušao prvo Muhammed, a Ahmed nakon njega, koliki vremenski period, ne znamo. Ali kad kažemo dehale Muhammedun fe Ahmed, ušao je Muhammed, pa Ahmed sa ovo fe, nije sa e, onda to znači ušao je Muhammed i odmah za njim u stopu Muhammed. I to je preciznost arapskog jezika. A ovdje je rekao poslanik sa osnovim šta? Abdesti se i ue I popršći. Pa ne znamo šta je jedno prije drugog. Pa se vraćamo na druge predaje u kojima se spominje prvo šta? Pranje, operi svoje sidno mjesto pa se I riješen problem. Riješen jednostavno problem, znači kada se samo poznaje ova stvarnost. Neki malikijski učenjaci iz kasnijih generacija kažu da čovjeku nije dozvoljeno da opere svoje stidno mjesto osim pred sami, šta? Abdest. Jer kaže ovdje u prvoj verziji rečeno, neka opere svoje stidno mjesto i neka se abdesti. Jer oni smatraju da ove, znači isto tako odma da se čini iza toga. No međutim, to je slab mezheb, to je neispravan mezheb i to je slabije mišljenje. Ispravno je da može čovjek oprati, pa da se nakon toga abdesti, znači nije vezano pranje sa abdestom, znači nema nikakve, nema nikakve veze. Vidimo, znači, iz ovoga hadisa se mogu zaključiti brojne koristi vezane meziju i to je ono što se čovjeku često dešava, pa je obaveza znači da se poznaju ovi propisi, da čovjek ne bi sebi otežao s jedne strane svoju vjeru ili da ne bi sa druge strane uskratio vjeri njen hak i pravo koje je pripada, pa da ostavi nešto od propisa, pa da ne daj Bože pokvare ili svoj namaz, ili svoj post, ili nešto od svojih ibadeta. Pa ćemo inša Allah sa ovim završiti hadis radi Allahu ta'ala anhu, a narednog puta ćemo govoriti o hadisu Zejda ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhu al-Mazinija koji je isto tako vezan za izlazak znači nešto od onoga što izlazi jeli na jedan od dva otvora moleći Allaha te da nas pouči našoj vjeri i ispravnom znanju sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i da popravi naša djela i djela naših porodica, naše stanje i stanja naših porodica, da nas uvede u džanetska prostranstva sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi sallam i njegovima ashabima, Bekrom, Omerom, Osmanom, Alijom i Muavijom, radi Allahu ta'ala anhum, iskrenim dobrim i šehidima, a divni svojni društvo, Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Ovdje imamo par pitanja koji su nam pristigli internet Prvo pitanje glasi, mater mi je Hrvatica. Kada umre, da li mogu prisutovati sahrani i snositi troškove ukopa? Vjerojatno se misli da je onaj ko pita da je musliman, da je primio znači islam ili je ostavio, ostao na vjeri svoga babe ako je bio musliman i tome. Oko ovoga pitanja postoje razilaženje među islamskim učenjacima. neki su dozvolili da se pristupuje sahrani i da čovjek znači okupa svoga bližnjeg i da ukopa, ukopa i slično tome, ako je nevjernik, i to je jedno od priznatih mišljenja, koliko sjećam učenjac Hanefijske pravne škole to dozvoljavaju i drugi, i o tome je bilo opširnije govora, ako hoće da se vrati znači, na knjigu o dženazi, ima znači o ome pitanju, opširnije, opširnije se govorilo. od dženazi se može, Omer radijallahu talanu kaže neka ide ispred dženaze, neki kažu da nema smetnje da se ide iza i slično tome, neki kažu neka se izdvoji kada je budu spustali u kabur, znači da se izvoji mimo toga, mimo, jeli, ono, mjesta znači gdje se ukopava, u svakom slučaju ne smije čovjek doviti, ne smije doviti svome umrlom bližnjem ako je nevjernik, ako je umro na svome kufru. Salamu alaikum, alaikum salam. Interesuje me da šejih pojasni propis uzimanja gusta za žene u situaciji kada dotični nosi patenice ili neki drugi vid uplitanja kose kako treba postupiti da se kosa raspričena da osala nagradi. Šalom nećemo požurivati, doćemo do ovoga pitanja. Govorit ćemo i tela o, imamo posebno poglavlje koje se zove Babul dženabe, poglavlje dženabeta o kome ćemo govoriti, kako se uzma gusul, kako se gusuli nakon odnosa, kako se gusuli nakon hajba i slično tome. Pa neka se znači malo strpe. U svakom slučaju žena neće raspletati pletenice, kada se kupa nakon spolnog odnosa. Ne mora rasplatiti, nego samo neka vodu dovoljno neka natopi platenice, to je dovoljno. A s tim da mora doći voda do koljena poslije. A kada se radi nakon hajba, neka rasplete platenice, to je bolje, to je preče. Imam ušteđenih para koje sam sve posudio braći u različitim terminima. Kako da postupim kada dođe vrijeme da dajem zekijat, da li da dadnem na te pare zekijat? Ovdje se islamski učenjaci spore kada čovjek posudi muslimanu pare, da li da daje zekijat na njih, ako dadne imat će nagradu i to mu je bolje i preče, ako može dati. Ako može dati zekijat za sve pare koje je dao, neka dadne, to mu je bolje i preče, naravno zekijat je u našoj vjeri, alhamdulillah, posto ako se radi znači o valuti, pa je bolje čovjeku da dadne. A ako ne dadne zekijat, i da ako mu čovjek neće vratiti pare u njegovom terminu, pa odgodi jedno vrijeme davanje zekijata, inšala tela da neće biti odgovoran za to. Jer je davanje zekijata samo po sebi, cilj zekijata, izdanje zekijata jeste da se pomogne muslimanima. A ako čovjek pozajmi svoje pare, u svakom slučaju pomogao je koga? Opet muslimane. Pa je opet cilj postignut. Pa čovjek koji mu ne može vratiti, mu ne vrati pare u terminu, ako ne bi dao zekijat, takav, takve pare imaju propis izgubljenog novca. Čovjek, na primjer, ima 10.000 maraka i ostavi ih, zaboravi gdje i ostavio. Čovjek ima slabo pamćenje. Jedan naš brat kaže mi, Arab, kaže, ja imam takvo pamćenje, kaže, da nema namaza, da kaže na drugom rekiatu, ne znam da li sam prvi klanjao. To nemoguće kaže, na drugom da se sjetim da li sam klanjao prvi ili nisam. Jednostavno kaže, šta god da čujem i šta god da kažem nakon, par sekundi, kaže, ja sam sve zaboravio. I čovjek imao, na primjer, para i ostavio i zaboravio gdje je ostavio. Na, traži, ne može naći. Da li je čovjek dužan da na te pare daje zekijat? Neki kažu kada dobije, neka da za sve što je dobio. Neki kažu kada dobije, neka plati samo za zadnju godinu dana. Postoji spor među islamskim pravnicima. U svakom slučaju, ako ne dadne tu zekijat, nego tek nakon što pregodne, inša Allah, da nije griješan, da nije griješan, jer, jer te su pare u propisu izgubljenih para. Ili u para, u propisu para koje je neko oteo. Neko ti otme tvoj imetak i nakon deset godina ti ga vrati. Nisi dužan davati na njega zekijat. Ta svata para, da bi dao zekijat na nju, ti trebao da imaš te pare u rukama na raspolaganju pa da je možeš šta? Obrtati. Da ih možeš umnožavati pa da nakon toga daješ zekijat, a ne da zekijat pojede imetak. Zekijat je došao da čisti imetak, nije da ga jede. A u ovom slučaju ovako bi zekijat šta? Pojeo? Pojeo imetak. Kada bi čovjek imao pare, ne zna raditi sa parama i daje ljudima muslimanima šta? Na služenje. Nakon istog vremena naćiš da je on šta? izgubio svoj metak. On dao muslimanima da se služe i taj njegov metak pojuzete. Ovo je pitanje. Peto. Imam namjeru da se ženu. Tako je najviše. Ali imam problem. Otac od te cure nije u vjeri kako treba. neklanja pije i tako dalje. Cura koju namjeravamo ženiti je pokrivena. Ali ona kaže da njen babo nikada neće biti za nas, za naš brak. Jer ne želi da mu se čerka uda pod znacima navoda za vehabiju. I takvih je najviše. Pa ne znamo šta da radimo, jer čovjek ne razumije vjeru kako treba, a čuo sam da nam treba njegova dozvola izvor za brak. Pa pitanje je da li može neko drugi biti mahrem za nju, mahrem, ne mahrem nego velija. Ovu riječ mahrem treba zamijeniti sa riječi velija. Za nju, jer mahrem može biti i dajđa, ali ne može biti velija dajđa. Ili mora biti baš njen otac. I da li nam znate reći neki izlaz, neki izlaz za ovu situaciju, Allah sam radi, I vas inšala. Prvo, to je hajr što se muslimana hoće oženiti. To je propisano šerijetom i ne treba čekati ko se može oženiti prije Kindije, ne treba čekati Kindije. Kako rekao Ibn Mesaud, kaže da mi žena, kaže umre, kaže postaje Kindije, kaže ne bi dočekao Akšama bez žene. Jer kaže ne znam da mi Allah Đelešanu u nebi uzeo život prije Apšama ja sretem Allaha oženje. A kaže ja to ne bolje da sretem Allaha oženje, jer je poslanik sa osam rekao ženite se i razmnožavajte se jer je ženitba moj sunnet ako se okrene do moga sunneta nije od mene. Jeste. Pa je nikjah i ženitba je sunnet poslanika sallallahu alaihi ali I lijepo je to što brat hoće oženiti curu koja je pokrivena. To je još ljepše u svemu tome. No međutim, to što babo nije za vaš brak, Prvo što ne klanja i pije, to je samo po musibet. To je samo po musibet. Ali kada bismo kazali da čovjek koji ne klanja, kada bismo uzeli jedno mišljenje od islamskih učenjaka koji kažu da nije nevjernik, da je musliman koji je teški griješnik i da bi mogao biti njoj velija, on kaže u ovome slučaju nije za koga? Za nas. Misli se za muslimane koji klanjaju i koji praktikuju sunnet jer oni su danas okarakterisani kao nekakve vehabije. A mi kažemo mi nismo vehabije, mi smo muslimani. Mi smo muslimani i ne volimo riječ vehabije. Niko od današnje uleme se nije pripisao vehabizmu, nego se svako pripisuje sunizmu, Kur'anu i sunnetu. Ali to su otrcani izrazi kojima hoće znači da ukaljaju neku od znači islamski ili udruženja organizacija ili muslimane općenito. Pa kada čovjek kaže ja neću udati svoju kćerku za čovjeka muslimana koji praktikuje sunnet, e kažemo tu staje i tu prekida tvoj vilajet i nisi više velija taman da si hađija deset puta. I taman da si svake večeri na seždi po cijelu noć ne možeš biti velija, tu se završava, jer ti svojim tim a, pravom velije hoćeš da nadneseš štetu svojoj kćerci. Pa neš da je udaš za muslimana, nego ćeš je udati tamo za nekakvog muslimana koji je musliman samo po lišoj karti. Pa musliman ako kaže ja neću nikada udati svoju čerku za takvog muslimana zato što nosi bradu ili zato što je takav ili takav, nakon toga mi kažemo ti gubiš to pravo i ne moraš je ni udavati, udat će neko drugi. Ne može on njoj. On kada bi kazao, ovaj čovjek ovdje, kada bi kazao, kada bismo kazali da je velija, i kada bi on kazao, nećeš se udati za toga i toga, jer sam ja sa njegovim babom imao davno jedan spor i ne dolazi obzir da se udaš za njega, udaj se za koga hoćeš drugog muslimana, poput njega vjernika, kazali su ne može. No međutim, on je ovdje brani općenito da se uda za muslimana, vjernika. E kažemo, e zbog toga čina i zbog toga prestupa svoga gubiš pravo da budeš velija. I ne možeš ti njoj spriješ da se ona uda za muslimana, to nije tvoje pravo. Ti hoćeš nešto da ispriječiš što je Allah naredio. I da uzmeš jedno osnovno ljudsko pravo. Bolje je da je zabraniš da jede i da ne pije. Vallahi je manji grijeh čovjeku da zabrani svojoj ženi da jede i da ne pije svojih čelici nego da se uda. Jer je žena potrebnija muža više nego hrane i vode. Jer ti kad joj ne daš da se uda, kao da si ubio, jer si otvorio put da čini ne, nemoral i mnoge druge stvari koje lašao zabrani. A što kada kaže ne dam ti da se udaš za muslimana, nego udari se za alkoholičara, za drogiraša, za minđušara i sl. Pa je to zulum i to je nepravda. Pa ovdje, ako njen babo tako otvoreno kaže nećeš, onda babo gubi pravo na to i neka se nađe neko od učenih ko će udati tu djevojku za tebe i inša da nema smetnje i nije dovoljan babi, nije potreban babi Ako on se tako ponaša. Ako je rekao ne možeš ti, samo ti, drugi može, onda ne možeš. No, međutim, ako je rekao općenito ne može musliman i ako bi imao i prema drugim muslimanima, vjednicima, isti tretman, onda, onda će se udati njegova kćerka bez njegove dozvole njegovog izuna, naći se neko od ko će joj biti velija i ko će je udati. To je izlaz iz situacije inšalakta. Assalamu alaikum. Dragi brate, u posljednje vrijeme dolazimo dosta u konfuziju. diktornost u diktornost, nedoumicu. Koga slušati i čije kasete da dijelimo, od kojih daja, pa vas ovim želimo pitati koje nam daje preporučujete da slušamo i čije kasete da dijelimo fisebilila. Da li da i dalje dijelimo kasete od Hafiza Bugarija, Šukrije Ramića i Zudija Dilovića da Sala nagradi. Draže bi mi bilo da je ovo pitanje postavljeno bez imena, bez spominjanja imena. Jer se može cilj postići bez spominjanja imena. Sigurno je da u Bosni dolaze daje različitih profila i različitih poznavanja šerijetskih propisa i različitih meneđa. To je jasno i to je relativno bilo za očekivati, jer ljudi uče jedni u Saudiji, jedni u Jordanu, jedni u Egiptu. Neki odu pa završe negdje u Europi, na nekim fakultetima i slično tome. Pa ljudi dođu, učili od različitih profesora i naučili različite pristupe određenim pitanjima. I potpuno je znači relativno očekivati znači razilaženje. U svakom slučaju savjetujem braći da slušaju onoga kojim potkrepljuje mišljenja iz Kur'ana i Sunneta. Kaže Allah, kaže poslanik, kaže sa da ne bude bilo stanje, društvo, ljudi, okolnosti, lijevo, desno, sve samo da se izbjegne propis. Mi ne kažemo da u šarijetu okolnost nema svoje mjesto. Ima. Da ljudi i društvo nemaju svoje mjesto. Imaju. A ne možemo mi zbog ljudi i zbog društva uvijek mijenjati propise i vikati pa stanje, pa hal, pa kako ćemo, pa šta ćemo, pa lijevo, pa desno. To je u iznimnim situacijama se kaže zbog da se ne desi veće zlo i slično tome, kada je procjena sigurna u tome, onda se znači uzme, pa se ponekad zaustavi jedan propis da se ne učini kao što je Omar Allahu anhu zaustavio propis osjetanja ruke u godini gladi, kada su ljudi pojavila se krađa, pa ljudi gladni kradu, pa je zaustavio to malo i slično tome. To su iznimne situacije. Ne možemo mi na osnovu toga, jer ako tako budemo gledali i rezervovali stvari, onda ćemo svaki, za svaki propis naći gdje ćemo ga zaustaviti da kažemo stani pa ne može zbog zato što se onaj tamo iza brda ljuti ili gleda će to popreku slišu tome. Pa se znači trebaju birati daje koje govore po Koranu i Sunnetu, takvi je danas daja pobosni Dosta, to svako od onih koji su imalo razumjeno vjere mogu spužiti. Ko priča po onome, no da čovjek izide tijelo predavanje, ja mislim, ja smatram, ja ovo, ja ono, pa digne sebe iznad i iz islamskih učenjaka i možda iznad suneta poslanika sa to sigurno nije zadovoljavajući menheđ koga ne treba širiti, nego treba čovjek znači slušati onoga koga poziva u Kur'an i sunet, a ne pristrasnost i slijepo sređenje. bilo organizacije, bilo ustanove, bilo i šehol sama Ibnu Tejmije, bilo Ibnul Kajima, bilo imama Ahmeda, bilo je buhanite, bilo koga od učenjaka. Neka poziva Kur'anu i sunnetu, inša Allah, on je na pravom putu i to je znači mjerilo koga se čovjek treba držati والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين